Môžeš mi pomóc. Dobrze. Masz no, jak Myslím, že by to mala byť pomoc v zmysle starostlivosti, pán Newton. Ty si taká moja sestrička, čo? Hej. <laughs> Neviem. A, a, asi skôr nie. Ale vieš, ako sa volám. Čo znie trochu zvláštne. je to pravda. Je to moc pár ľudí. Poslali vás sem z inej planéty a aby ste sa nikdy nemohli vrátiť domov, naspäť, k rodine. Zbohatli ste, zbohatli ste a rozbehli ste, rozbehli ste kopec firiem, ale ste sa aj pokusili veľmi škaredé pokusy. Ve, veľmi ma ublížili a tak ste, a tak ste zošaleli. Nikdy sa vám nepodarilo dokázať im, kto ste a oni vám nikdy nedovolili vrátiť sa. Boli ste sa milovaní, boli ste sa do nejakej miery, no, ale pred roky, pred roky vás opustila, odtedy tu trčíte, pijete džin a nemôžete odísť a ani zomrieť. To preto máte chorú hlavu. To všetko vám zlomilo srdce. Poznám celý náš príbeh a tom svojom neviem nič. To čo robíte? Máte svoje veci? Ja som vás A však vás platím. To nie sú vaše veci. Či? Teda, ak v pohode, teda, ak sa nadprezentuje. não byli Grecji, é é. tá a byl jim pripomínali. não teraz. Nie musicie odpowiadać. Nie wiem. Kiedy was opuściła? Bardzo dawno. Miłowała was? Ano. A you? Powiedzieć, że troszkę wybrał ta za chwilę czasu. Jednowa to są brygada, była prawie skontrolowała koroncentrę, wykaże położyć i 17 za mniej niż minutu. To je jediné, na mám talent. Takže milovali ste ju. teraz by ste sa mali spýtať vy niečo.